Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Omah Bekas Kuburan Lawas. kirimkan Jimatres Muhammad Sohibul Desa Sekaran, RT 10, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Yayan Sofit, Jimatres Kecamatan Sekaran, Lamongan. Cerita iki pengalaman soko koncoku sebut wai jenenge Abidin. Waktu iku ana ing tahun 2010, Abidin merantau karo koncone yaiku Agus Supri lan Peri. Lokasine yaiku ana ning Jaya Ningrat Solo. Awal mula critane mangkene. merantau ning Solo kanggo tujuan mangadu nasib Neng kono, yaiku melu dodolan pecel lele. Wektu iku Abidin lagi ae metu saka sekolah SMA banjur langsung bayi Abidin budal merantau nang Solo. Tepate dina Rebo Abidin budal menyang Solo. Bengi sekitar mari isa Abidin teko ning kontrakan. Pas wektu lagi teko jelek Abidin ngrasakno ana sing aneh saka omah sing dipanggoni kuwi. Tapi pikiran ngono kuwi dibuak adoh oleh Abidin. Mergo dheweke duwe niat mergawe tenanan. Selang wektu rong jam Abidin layah-layah ana ing ruang tamu. Wektu Abidin enak-enake dolanan HP. Abidin dikagetno karo swara sepeda pancal. Mangkono unine mak kreat. Banjur Abdin metu. Ladalah tiba ega enek opo-opo. Yo gak enek sopo-sopo. Jantunge ABIDIN deg-degan banget sak mentara kuwi. Amarga kanca-kancane ning kono padha turu kabeh. Lah, terus sapa kuwi manusing nok ngarep? Batine Abidin muni mangkono. Tapi Abidin tetap mikir sing apik-apik wae. Eh, paling kuwi wong sing iseng, batine muni mangkono. Sak minggu mari kedadian iki. Waktu pas waktu mari tutup warung sekitar ana ing jam siji wengi. Abidin tuku dut karo banyu. Lah Agus Pri karo Supri mulih ning kontrakan karo Gowo Rombong. Banjur wong telu iku ngenteni Abidin karo nyanteni ning ruang tengah. Lah pas wektu enek kedadian sing aneh banget. Ana wujudan sing rupane menter karo Abidin liwat ning ngarep omah nuntun sepeda ontel. Banjur peri nyeluk wujudan kuwi. Tapi kok gak semaur blas sing jenenge Abidin. Din, din, din. Endi utute? Aku wis kudu rokokan iki lho, Caca. Omonge peri. Selang waktu 10 menit Abidin lagi teko banjur pri karo Supri takok karo nadane rada kaget. Den, awakmu lagi teko. Iya, soalnya rada antri. Mangkono jawab pri Abidin. Banjur pri takon meneh. Lah iku mang sapa sing liwat? Lah wong jelas-jelas kaya awakmu lho. Lah aku lagi teko. Iki lak rokoke karo ngombene. Banjur karo kanca-kancane mikir. Iki kok enek kedadian aneh yo. Apa meneh saben malam jumpah sing duwe kontrakan iki mesti nyumet dupa karo nyapi sajen. Lah iku mang dadekake curiga. Tapi Abidin karo kanca-kancane mikir positif bae. Selang waktu sahulah Nabudin ngalami kedadian aneh. Aneh meneh. Waktu itu sekitar jam setengah siji bengi Abudin Arpeatus. anca Ancene ben wayah mari tutup warung Abudin biasa adus, tapi neng jeru jeding kok enek swara jebiar jebur. Nek jeru jeding. Jadi Abudin terpaksa nanti. ancen omah kontrakan dadi jedine ya kudu gantian. Tapi Abidin ngrasa aneh banget. Bisa apa sing habis oh, ya kok suwi banget. Sampai aku entek rokok telung ler. Gremenge Abidin mangkono. Rasane aku sing koncone ya gak ana sing suwi. Amarga ya jek hujan kabeh. Banjur kuwi swara jebar jebure lereng. Banjur atine Abidin lega, pikire mari ngene iso adus. Soale ya wis gerah banget. Tapi aneh. Kok gak metu-metu saka jeding kono? Banjur Abidin nyeluk-nyeluk teko njaba. Weh, iki sapa lek kok adus gak mari-mari? Ben, Gus, Pri, Supri. Mangkono unine Abidin. Tapi aneh. kok gak enek sing semau banjur dibuka baik karo Abidin pikire paling yo bocah-bocah iki senengane guyonane kok gak enek sopo-sopo. Aneh meneh banyu jeding yo gak kalon. Terus lantai nek yo gak teles. Pikir Abidin. Terus sopo sing atus gimana? Waduh. Abidin redekol. Keringet adem. Banjur melayu gelagapan. Saking kagete sak tekoni ning kamar. Ternyata bucah-bucah kodotul kabeh ning kamar. Abidin langsung wae melu turu gak sida adus polahe ya keweden pisan. Sesuk e sekitar jam rolas mengi, Ancen warung ya lumayan rame, dadi tutupe ya rodok sore. Abidin jandon karo Supri ning pinggir kamar. Pas penak-penak omongan ternyata kok enek suara barang-barang padha ceplok. nang kono kiro kira unine. Banjur Abidin karo Sufi ngecek ning nguri. Aneh. Ternyata kok barang-barang gak enek sing jeblok kabeh padha cementel ning panggone. Ki bener-bener aneh banget. Banjur Sufi penasaran terus duweni ide. Moto panggonan sing singgoni barang-barang kuwi Mangkono mak jebret banjur didelok gambari. Ana wujudan putih samar kaya karo enek cahaya kanadang rupane kaya mata Abidin karo Sukri kaget lan gak iso ngomong apa-apa nggur sawang-sawangan banjur wong loro kuwi mlayu sipat kuping banjur teko kamar gambare langsung dihapus karo Abidin mergo Abidin mikir engko malah dadiake perkara teko kedadian sing dialami Abidin karo kanca-kancane mau Abidin banjur duwe inisiatif takok karo tonggo sekitar kono Lah ternyata kontrakan kuwi dibangun ning dhuwure tanah bekas kuburan lawas. Abidin kaget pol. Apa meneh jari wong kono kamar sing dipanggoni karo Abidin kuwi ternyata pernah enek kedadian bunuh diri kendat ning kono. Banjur wong kono yo ngomong nek anceni sering enek kedadian aneh ning kono. Ana sing pernah diwuri kereta kencana lewat ning dhuwure omahku. Enek wujudan wong ireng tapi awake nggure separuh badan. teko cerita mang ke Abidin merinding lan gak tenang. Banjur Abidin lan konco pindah saka omah kono mau golek kontra anyar. Cukup semene wae dulur Jimatres cerita misteri saka aku Rian Sokit Jimatres Kecamatan Sekarang. Salam kanggo dulur Jimatres dimanapun berada. Khusus kanggo Jimatres Desa Sekarang, Pak Ramat selaku Pak RT 10, Pak Supeno, Koko, bondet kapit jihad lan abidin salam misteri